بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد həmişəki kimi Allahın salamı ilə sizi الله Allahdan istəyirəm ki, الله öz rəhmətini bizdən əsirgəməsin. Həmçin onun mələkləri də bizi bütün şər qüvvələrdən əhatə etsin, qorusun. Necə ki, biz Allahı yad edirik, Allah da bizi öz dərgahında yad etsin. Müəllif bu fəsildə bütün peyğəmbərlərin dininin eyni din olduğu barədə danışır. Peyğəmbərlərin hamısının dini İslam dini olur. İslamın mənası Allaha tabi olmaz, Allahın qanunlarına tabi olmaz, ona təslim olmaz deməkdir. Müsəlman da təslim olan deməkdir və bütün Peyğəmbərlər Allahın qanunlarına tabi olduğu üçün, ona təslim olduğu üçün müsəlman olublar. Heç bir Peyğəmbər demir ki, mən nəsraniyəm, xəstərətdən, yahudiyəm, nə bilim, nəyəm, nəyəm. Heç birinin Quranda rast gələ bilməzsiniz ki, desinlər ki, onun başqa bir adlı dini olub, hər hansı bir Peyğəmbərin bütün Peyğəmbərləri Allah subhanahu teala göndərib müsəlman kimi. Adəm aleyhissalamdan başlayaraq ta Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə qədər. Ümumiyyətlə, Adəm aleyhissalam gəldikdən sonra 10 əsr insanlar tevhid üzərində olub, tək Allaha ibadət edib, Allah təslim olub. 10 əsrdən sonra şeytanlar gəlib, insanları yoldan döndürüb. Salih insanların şəklini çəkməkə, sonra da o şəkili tədrizən heykələ, bütə çevirməklə və tədrizən onlara ibadət etməklə Allaha şərik qoşmağa başlayıblar. Görün, necə başlayıb? Yavaş-yavaş şeytan bizdən birə gəlib demir ki, bugündən başlayın Allaha şərik qoşmağa. Gəlib deyib ki, şəkil çəkin. Bu beş nəfərin şəklini çəkin, hər dəfə onların şəklinə baxdıqda yaxşı əməllər yadınıza düşsün, siz də əməllərdən edin. Sonra bir müddət keçdikdən sonra bir 50-100 il Allah deyir. Bir müddətdən sonra şeytanlar deyir ki, bu şəkil silinə bilər. Gəlin bunu daşdan yumaq. Heykəlini onu qoyurlar ki, onlara baxdıqda yaxşı əməllər yada düşsün. Çünki onlar həqiqətən salih insanlar olur. Onlardan sonra gələn nəsillər isə deyib ki, tək elə bunların özlərini Allahla öz aramızda vasitə edək. Onlardan sonra gələnlər də deyib ki, vasitəni neyini elə birbaşa bunlardan istəyək. Onlar da özləri Allahdan istəyər. Belə, belə, belə, belə, yavaş-yavaş onları Allaha şərik qoşurlar. Buna görə də nəinki İslam dini şəkili qadağan edir, nüfü qadağan edir və s. Allahla bərabər əzəmətləşən, əzəmətləşdirilən hər bir şeyi də davam edir. Nəinki İslam? İslamdan əvvəl ta Adəm əleyhissalamdan sonra bu vaxta qədər. İlk dəfə o zaman bu baş verdikdə Allah subhanətə alə Nuh əleyhissalamı göndərdi. İndi baxın görün Nuh əleyhissalam qövünə nə deyir? Deyir ki, وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Həmin surəsi 91-ci ayə. Mənə əmr olundu ki, müsəlman olun. Müsəlmanlardan olun. Bu Nuh Aleyhisselam. Müsəlman olmağı Allah sana buna əmr etdi. İbrahim Aleyhisselam. Fizqalə ləhu rabbuhu əslim, qalə əsləmtü li rabbil aləmin. Rəbbi ona dedikdə ki, təslim ol. Dedi ki, aləmlərin Rəbbinə təslim olun. Bəlkə də kimsə deyə bilər ki, bu müsəlman deyil ki, dedi ki, təslim ol. O da təslim oldu. Lakin o bir ayəyə baxın. Bu ayə deməli Bəqərə surəsi 131 idi. O bir ayə Ali İmran surəsi 67-ci ayə. Allah sələ deyir, Məkənə İbrahimu Yahudiyyən, sələ nəsraniyyən. Sələkin kənə hənifən muslimən və məkənə minə müşrikən. İbrahim nə Yahudi, nə nəsrani deyildi. İbrahim hənif, yəni tək Allaha ibadət edən müsəlman idi. Allah'a heç şərik qoşmadı. Görürsünüz, Musa aleyhissalam bu udul əzim peyğəmbərlərdir ya. Ən əzəmətli peyğəmbərlər. O biri peyğəmbərlər də xüsusən bura daxildir. Musa aleyhissalam وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين Ey qövmüm, Musa aleyhissalam dedi ki, ey qövmüm, əgər siz Allah'a iman gətirirsinizsə, yalnız ona təvəkkül edin, əgər siz müsəlmansınızsa. Şeir, müsəlmansınızsa. Yahudilərə müraciət edir. İsrail evladlarını, Yaqub Aleyhisselamın evladlarını müraciət edir. Və deyir, əgər müsəlmansınızsa. Musa Aleyhisselam Allah subhanahu teala deyir ki, وَاِذْ اَوْحَيْتِ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ اَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِ Mən həvarilərə, həvarilər İsa Aleyhisselamın tərəfdarlarıdır. Həvarilərə vəhy etdim ki, mənə və mənim elçimə, yəni İsa aleyhissalama demədi ya mənim oğluma, mənim elçimə iman gətirin. İbadət edin, yox, iman gətirin. Tək özünü desəydi Allah sağlar, onda bəlkə deyərdi, ibadət edin. Başqa ayədə ki, deyir, İnna Allah Rabbi və Rabbukum fa'buduh. Allah mənim də sizin Rəbbinizdir, ona ibadət edin. Amma burada Allah və Peyğəmbərini bir yerdə dediyi üçün ibadət demədi ki, bizdən elə başa düşərlər ki, İsa aleyhissalamı da ibadət eləmək lazımdır. Yalnız iman gətirmək. Onlar da cavabında nə dedi? Qalu əmənnə və şəhəd cəhənnənə muslimin. Biz iman gətirdik, sən də şahid ol, İsa aleyhissalama deyirlər. Sən şahid ol ki, biz müsəlmanıq. Hədət Peyğəmbər dördüzə müsəlman olur. Və Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin müsəlman olmağında müsəlman olmağına dəlil gətirməyə ehtiyac yoxdur. Lakin dəlili yalnız o şeyə gətirə bilərik ki, Allah dərgahında qəbul olunan din İslam dinidir. Bu ayələri deyim ki, lazım olsa axtarıb tapa biləsiniz. Musa aleyhissalamla bağlı Yunus surəsi 84-cü ayədir. İsa aleyhissalamdan Maidə 111. Alimran surəsində 19-85-ci ayələrdə. Hər ikisində Allah yalnız İslam dinini qəbul edəcəyini vəd edir. İslam dinindən başqa bütün dinlərin batıl olacağını vəd edir. Deyir ki, innə dinə indəllahi İslam. İnnə təsdiq edir, həqiqətən. Allah da nəyəsə təsdiq edirsə, onu heç kəs inkar edə bilməz. Həqiqətən Allah dərgahında qəbul olan din İslam dinidir. Başqa ayədə, 85-ci ayədə deyir, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam dinindən başqa bir din seçərsə, o din ondan qəbul olmaz və ahirətdə o ziyana uğrayanlardan olur. Bu ayə, hər dəfə bu ayəni yadıma saldıqda o səhabə yadıma düşür. Yazıq, yolunu azmış, bədbəxt olmuş sahabə. Bu qadına görə qadınlardan ehtiyatı olun. Xüsusən də qadınlar arasında dərs alanlar və qadınların ictimaiyyətində olanlar və s. ehtiyatı olsunlar. Qadın kimi ikinci, yəni şeytandan sonra ikinci fitnə salan, yoldan çıxaran bir məxlub yoxdur. Sözsüz ki, mömin qadınlar bura daxildə müstəfnadır. Söhbət fasik qadınlardan gedir. Bu sahabə yazıq sahabə. Hər dəfə azan verəndə, hündür yerdən verir deyə, qadını görür. Yalan qız olur, nəsrani, xasvərət. Çox gözəl qız olur. Allah bilir, nə, necə də geyinir. Sağdan yoldan çıxardır. Sahabə ikiliyə gəlir, qadın deyir, mənim dinimi qəbul et, ondan sonra mən sənə gələrəm hər hansı birinizdə belə bir sual verilərsə, bu sualı dərhal inkar etsin. Nəsranilər və yahudilər sual verir müsəlman aliminə ki, nə üçün biz sizdən qız alırıq, e, biz sizə qız veririk və bizim sizə qız verməyiniz sizin dininizdə halaldır, halal buyurulub. Sizə icazə verilir sizin qadınlarla evlənmək. Amma biz sizdən qız ala bilmirik. Sizə kızlarınızı bize vermek haram buyurulur. Neye göre? Sen bir zavaba bak. Alemin zavabıdır bu. Diyor ki biz sizin peygamberlere iman getiririk. Ona göre de sizin kadınlar zavallı. Siz de bizim peygambere iman getirin. Bizim kadınlar da size halal olsun. Şimdi iman getirin yani Müslüman olun. Kadınlarımız size halal olsun. Ve bu bədbəxt sahabə o zamana qədər olan sahabə. Sonradan mültəd olur. Dönür, olur nəsrani. O niyyət edir ki, vəhdəti bunu qəbul edin, evlənəndən sonra yenidən İslam'a qaydaram. Amma Allah kiminsə qəlbini İslamdan döndərərsə, onu zəlalətə salarsa, söz kes onu yenidən hidayət yoluna döndərə bilməz. bir adım da dalalətə doğru atmayın. Atdı, getdi, dəstəlandı, getdi, döndürməyəcək. Döndərə bilməyəcək. Mən yəhdiyilləhu fələmü billələ və mən yudlil fələn təcdələhu vəliyyən mürşidə. Şimdi Allah sağlar, hidayət verərsə, şey heç kəs sonu dalalətə sala bilməz, Şimdi bilməz. Kimi azdırarsa, ona heç bir vəli, heç bir mürşid, yəni yol göstərən, düz yola yönəldə bilməz. dönür İslamdan və bir daha İslama qayıtmır. Əbədi olaraq ölənə qədər nəsləni qalır. Və sahabələrdən, sahabələrdən biri ilə rastlaşır. O sahabə deyir ki, Axı sən bizim aramızda ən çox namaz qılanlardan, oruç tutanlardan, cihazda iştirak edən və s. və s. sayır. Onlardan idin. Birdən-birə sənə nə oldun? Dəyişdin. Deyir ki, nə bilim, şeytan yoldan çıxartdı. Qürbət, nə qədər Qurandan əzbər bilirsin, yadında bir şey qalır, baxın, gündəlik təkrar etdiyi Fatih surəsi yadında qalmıyor. Unudur. <coughs> Yalnız bu ayədən başqa, şu 85-ci ayədən başqa ki, İslam dinindən başqa bir din seçərsə bəyəndən qəbul olmaz və axirətdə ziyanə uğrayanlardan olar. Bunu yapan çıxara bilmir. Daima fikirləşir, çünki bu özünə aiddir bunu unuda bilmir. Və Allah subhanahu teala nəinki Peyğəmbərləri, hətta Peyğəmbərlərə baxıb onlar kimi Allaha təslim olanları da misal çəkir. Müsəlman olanları da misal çəkir. Bu məhşur Quran-ı kərimdə məhsul olan hekayədir. Süleyman Aleyhisselamın hekayəsi. Süleyman Aleyhisselam hudhud quşunu göndərir məktubla. Təsirdə yazılır ki, Səba hökumdarı, yəni Bilgisin yanına qadın olur hökumdar. Məktub göndərir. Məktub başlayır Bismillahirrahmanirrahim Allahın adı ilə Süleymandan filan kəsə Allahın dinini istək Allahla qəbul etməsəniz, dərib sizin hamınızı yerlə yeksan edəcək. Və qadın qəbul edir. Əvvəlcə məşvərət keçirir, soruşur vəzir vəkilindən. Onlar deyir ki, biz hazırıq. Amma onlar zəlib hücum etsələr, hər yeri qıran qoyacaqlar. Onun tərəftarları nəinki insanlar, həm də heyvanlar və cinlərdir. Bir dənə ifrit elə bəs. İfritdən başqa onunla güclü onun vəziri olur. Süleyman Aleyhisselamın. Gözünü yumub atana qədər taxtacını gətirir onun yanına. Bilgeysin taxtacını Səba qövmündən götürüb gözünü yumub basana qədər Süleyman Aleyhisselam. Oradan götürüb gətirir Süleymanın yanına. Və qadın qəbul edir təkallahlığı Sərif Süleyman Aleyhisselamın yanına. Bunun da yumurdan sarayı olur. Qadın elə bilir ki, sudur saray. Ətəyini qaldırır ki, suya batmasın. Süleyman Aleyhisselam deyir ki, bu güllür, su deyil. Və e qadın təəccüblənir, gör nə deyir. Və Rabbi inni zələmtu nəfsi və əsləmtu mə Süleymanə billəhi Rabbil ələmin. Ey Rabbim, mən həqiqətən nəfsimə zülm edirdim. Onlar günəşə ibadət edirdilər. Afəşpərəst idilər. Və deyir, indi isə Süleymanla bərabər sənə təslim olduq. Səni müsəlman olduq. Əsl onlarda eyni idi Hamısı müsəlman idi. Lakin şəriət qanunları müxtəlif idi və İslam gələnə qədər təkmilləşirdi. İslam gəldikdə artıq tam təkmilləşdi, kamil şəkildə bütün bəşəriyyətə göndərilir. Allah subhanahu teala deyir ki, Quran-ı kərimdə مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَاتِنَا وَنُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ biz hər hansı bir, hökm, hər hansı bir ayənin hökmünü ləğv edəriksə və ya onu tamamilə unutturaraqsa, ondan da xeyirlisini və ya ona bənzərini gətirərik. Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsiniz. <clears throat> Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm bütün bəşəriyyətin müsəlman olmağı üçün gəlir. Ona görə biz çox vaxt xristiyanlara, yahudilərə, biz tərəflərə müraciət edər, edərək deyirik ki, sizin dininiz əgər yayılmağı zəruridirsə, sizin dininizin yayılmağı zəruridirsə, yalnız o yerdə ki, oraya İsa aleyhissalam gəlir, Musa aleyhissalam gəlir, o dövründə zəruridir. O din bütün dünyaya ait deyil, bütün dünya üçün gəlməyir. Nəyə əsasən siz bütün dünyanı nəsranizmə istəyirsiniz? Bu alınmayacaq, buna Allah yol verməyəcək. Çünki Allah istəmir ki, bu nəsranilik bütün dünyaya gəlsin. Amma görürsünüz, müsəlmançılığın qabağını almaq istəyirsiniz. İnstitutlar işləyir ki, İslamı darmadağın eləsin. Allah qala deyir, siz Allahın nurunu söndürmək istəyirsiniz. Söndürün, bazarı istəyir, söndürün. Nə qədər söndürmək istəsəz, o qədər də Allah öz nurunu yayacaq. Əksinə, nəsranilərin, yahudilərin, müştərəflərin İslama qarşı təzyiqləri yaxşıdır. Nə qədər çox təzyiq eləsələr, bir o qədər də Allah İslama gələnlərin sayını artıracaq. Amma nə qədər ki, onlar təzyiq etməsə, müsəlmanlar da elə səhlənkarcasına yaşasalar, dinə belə səhlənkar yanaşsalar, o qədər də yavaş-yavaş İslam öləcək. Allah başa düşünür ki, nə qədər sən İslamı məhv eləməyə çalışırsan, bir o qədər də Allah-u Teala onu oyadır. Onun qarşısı alınmazdır, mümkün deyil alimlərdən biri deyir ki, İslam bəli, Türk nazirliyində, Türk nazirliyi qədər nazirləşə bilər, amma qırılmaz. Ahirətə qədər, yəni qiyamata qədər necə Peyğəmbər s.ə.v vəd verir ki, o tayfa olacaq haqq üzərində, qələbə salan tayfa olacaq. Peyğəmbər s.ə.v bu, bu barədə vəd edir. Deyir ki, axirvə qədər mənim ümmətimdən zəfər, qələbə qazanan tayfa olacaq. Düşmənlər o tayfaya heç nə edə bilməyəcəklər. Qiyamətə qədər haqq üzərində olacaqlar. Və əmin ola bilərsiniz ki, dünyanın harasındasa o haqq yolu üzərində olan tayfa var. Ola bilər ki, müəyyən bir yerdə mərkəz olsun. Ola bilər ki, mərkəz olmasın. Hər yerdə az az. Lakin hak olan tayfa olsun. Hak üzerinde olan tayfanı da diğerlerine ne ile seçmeliyiz? Hak üzerinde olan tayfa yalnız Allah ve Peygamberinin dediğini deyir. Başka zefengahlara uymur ve alimlerin sözlerine ihtiramla yanaşır, hürmetle yanaşır. Cevabı özür. Araştırma apardıktan sonra. Ama hak üzerinde olmayan tayfa o tayfadır ki Quran ayəsi gördükdə, hədis gördükdə çalışır o Quran ayəsindən, hədisdən qaçsın ki, mən bunu başa düşə bilmərəm. Bəs onda Allah Teala Quran-ı Kərimdə niyə deyir ki, bu Quranı nazil etdik ki, oxuyub başa düşəsiniz? Sən bunu deməklə Allaha yalansız qalırsan. Sən Allah nazil edib elə bir şey ki, heç kəs başa düşməsin. Ancaq hansısa sufilərin əfəndisi başa düşsün, hansısa salqiyada oturan alim başa düşsün, hansısa müştəhid başa düşsün, Yoxdakı Quran nazil edib ki, hamı oxusun və başa düşsün. Çətin məsələləri bəli, alimlərə müraciət edirsən. Ancaq Quranın demək olar ki, çox hissəsi açıq aydın başa düşülür. Məyər Allah eşidir, görür, buna izah, izaha ehtiyac var. Eşidir, eşidir və görür. Allah rəhəmlidir, buna izaha ehtiyac var. Namaz qılın. İzaha ehtiyac var, xeyr. Açıq aydın e, mənası bəlli olan ayələri Allah subhanətə alə nazil edir. Hər kəsin borcudur ki, özü oxuyur, öz gözü ilə axtarsın ki, Allaha şərik qoşmaq olmaz. Qurban kəsdikdə Allaha kəsməlisən. İstədikdə Allaha istəmə, Allahdan istəməlisən. Buradan Fatihə surəsi oxuyur. Hansısa şeyin yanında namaz qılır. Fatihə surəsi oxuyur. Deyir, İyyəkən əbudur və İyyəkən istəyin. Biz yalnız sənə ibadət edirik bu dili ilə, deyir. Qəsəndən yarım dilə edir. Namazı bitirən kimi gedir o tərəfdən dediyinin əksini edir. Deməli, bu başa düşmür də nə deyir? O başa düşsəydi, qoxsaydı onu ki, atıq aydın, biz yalnız sənə ibadət edirik, yalnız səndən kömək edirik. Demədi ki, yalnız səndən kiminsə vasitəsilə, Peyğəmbərin və cinin və s. vasitəsilə, yox. Birbaşa səndən, birbaşa e, səndən yardım diləyirik və birbaşa səndən kömək istəyirik, sənə ibadət edirik. Ərəb dilində də. Allah subhanətə alə bunu başqa cürə deyə bilərdi. Deyə bilərdi ki, nəbudu iyyəkə. Əslində belə deyilməli. Birinci feyil gəlir, sonra o feyli edən şəxs buna fail deyilir və sonra müraciət olunan. Buna da məhsul bihi deyilir. Nəbudu iyyəkə. Belə gəlməlidir. Amma o ödüləni müraciət olunanı qabağa çəkməsi qramatik baxımdan qabağa çəkməsi o əmrin çox şiddətli olmasına dəlildir. Ki, ancaq sənə ibadət edirik və ancaq səndən yardım diləyirik. Allah subhanət hələ deyir ki, Qul yə əyyuhən nəs, inni Rasulullah iləykum cəmiyyən. De ki, ey insanlar, mən sizin hamınız üçün Peyğəmbərəm. Hamınız üçün göndərilmiş Peyğəmbərəm. Başqa ayədə də deyir ki, وَمَا أَرْسَلْنَا فَإِلَّا شَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا Biz səni bütün insanlara müjdələyən, Allahın cənnəti ilə müjdələyən və azabı ilə qorxulan bir Peyğəmbər kimi göndərdik. Başqa bir ayədə deyir, وَمَا أَرْسَلْنَا فَإِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Səni bütün aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Bu ayələrin hamısını bir yerə cəm edəndə görürsən ki, həm elçi olaraq göndərir, həm müjdələyən, həm qorxudan, həm də rəhmət. Peyğəmbər s.ə.v-in missiyası bu olur. Peyğəmbərliyini təbliğ etsin, yalnız təbliğ etsin, məcbur etməsin heç kəs. Cənnətlə müjdələsin, cəhənnəmlə qorxutsun və rəhmli olsun və salam. İndi bunu özünüzdə tətbiq edin, öz üzərinizdə. Gəlirsən bir topluma, öz əxlaqını göstərirsən orada, dəvət edirsən. Qorxudursan müəyyən cənnətlə, e, cəhənnəm əzabı ilə və cənnətlə müjdələyirsən. Və çox rəhimlə davranırsan, çıxıb gedirsən. Sonra dəvət qəbul olur, yoxsa yox. Və gəlirsən, yürürsən metroya və yaxud avtobuza, girən kimi yanındakı öz dostuna deyirsən, namaz qılmayan kafirdir də, hə? Qəsrətlə. Bütün avtobuzdakılar canına bəlbələ çıxır. Nə demək istəyir bu? Əlində bəlkə pul kağıdı var, saxta qızaqın İbrahim. Belə dəvət olar. Heç kəsi məcbur etmək olmaz. Sən ancaq təbliğ edənsən, təbliğini et, qəbul edən etsin, etməyən etməsin. Bu et sizi gərək narahat etməsin. Peyğəmbər olacaq qiyamət günü. Yanında heç bir nəfər olmayacaq. Ömrü boyu dəvət edir. Heç bir narahatlıq da kesilməyir ki, dəvətini qəbul etmədilər. Hərdən o şeyləri yadıma düşəndə fikirləşirəm ki, biz nə xoşbaxt insanlaraq ki, bizim əlimizlə nə qədər adam İslama gəlib. Amma Peyğəmbərlər olur ki, onların əli ilə İslama gələn olmayıb. Sonra İsa aleyhissalam Peyğəmbər s.ə.və ən yaxın olan elçidir. Allahın seçilmiş elçidir. Və o Yahudiləri müjdələyir ki, məndən sonra belə bir elçi gələcək, sonuncu elçi. Bütün insanlar üçün. Onların kitablarında da bu qeyd olunur. İncil'de. Hatta Yahudilerin Tevratında da qeyd olunur. Bəyraq suresinin axırlarında Allah sana teala deyir ki اَلَّذِينَ يَسْتَبِينَ الرَّسُولَ نَبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُمْ اِنَّهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ الَّذِي يَجِدُونَهُمْ اِنَّهُمْ مَكْتُبًا فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ Allah o şahsları bağışlayacak ki, onlar yazıb oxumaq bacarmayan elçi və Peyğəmbərin e, yazıb oxumaq bacarmayan adı Tövrat və İncildə yazılmış şəkildə olan Peyğəmbər və elçinin ardıyla getdilər. O vaxt Allah onları bağışlayacaq. Təşəkkürlər ki, onun ardıyla gedəcək. Hanı Niyə görə gizlədirlər Tövratda və İncildə Peyğəmbər s.ə.v-in adını? Adı olmasa da, lakin indi qardaşlar tapıb işarələr var. Tövratda da İncildə də. Tövratda asıl aydın işarə var. Deyir ki, Tövratda bir Peyğəmbər gələcək. Ona deyiləcək, oxu deyəcək, mən oxumaq bacarmıram. Bu asıl aydın işarədir Məhəmməd s.ə.v. Bu onların bəlkə ağlına gəlməyib silib götürsünlər. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v-in adı olub, Tevratda da və İncildə də. Düzdür, İncildə Əhməd adı ilə olub. Necə ki, İsa aleyhissalam deyir, deyir ki, Yətimin bədi ismuhu Əhməd. Ondan sonra gələcək o Peyğəmbər. Adı da Əhməd olacaq. Peyğəmbər s.ə.v-in də digər Peyğəmbərlərdən xüsusiyyətləri <laughs> var. Allah s.ə.v yalnız ona verir birinci peyğəmbərlərin sonuncusudur. Yəni, ondan sonra artıq peyğəmbər gəlməyəcək. Bu da şərəfdir. Əvvəlki peyğəmbərlərin dini necə lazımdır, qorunub saxlanılmayıb, kitabları necə lazımdır, qorunub saxlanılmayıb deyə hər dəfə Allah sağla yeni peyğəmbər göndərir. Dini yeniləşdirmək, şər şəriyyət qanunlarını yeniləşdirmək üçün, daha da insanlara asanlaşdırmaq üçün ki, bəlkə onlara çətindir, halalı haram edir, haramı halal edirlər. Asanlaşdırın, görən sonra nə deyəcəklər? Belə-belə gəlib Peyğəmbər s.ə.v satır. Bundan olan asanlıq yoxdur. Rasul s.ə.v elə asanlaşdırır ki, buna da deyən ki, mənim vaxtım yoxdur, sizin satmır, qocalan deyiləyərəm. Onlar üçün heç bir, heç bir üzr olmayacaq. Heç kəs onlara, ya da onlar özləri heç bir özlərini bəraət qazandıra bilməyəcəklər. Qiyamət günü onlardan soruşulacaq. Amma sənə icazə verirdi, soyuq bu təyəmmüm al. İcazə verirdi, ayaq tutaqla bilmirsən, oturan yerdə qıl. İcazə verirdi, oruç tuta bilmirsən, onun əvəzinə kasıbı yedizdir. İmkanın yoxdur, kasıbı da yedizdirmə. Yalnız Allahdan bağışlanma dilə. Hər şeyə icazə verilmişdir. Sövbə etmək üçün yalnız peşmançılıq hissi keçirmək kifayət idi. Ancaq baxın, görün, yahudilərdə sövbə etmək üçün özünü öldürməli idi. Musa aleyhissalam görür ki, sözünü zoğa itaat edir. Deyir ki, özünüzü öldürün, beləliklə tövbə edin, bəlkə Allah bağışlasın. Bunların şəriyyətində belə idi, çətin. Amma indi heç kəs özünə bəraət qazandıra bilməyəcək. Deməyə, deyə bilməyəcək ki, çətin idi bacarmağın. Hər cür asanlığı Peyğəmbər s.ə.v göstərir. Bu ayə məşhur ayədə Əhzab surası 40-cı ayə. Mə sənə Muhammedun əbə əhəlin rəcalikum və lakin Rasulullah və xatəmən nəbiyyə. Peygamber Məhəmməd sizdən heç birinin atası değil. Bu Allahın elçisi və Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Rasulullah s.ə.v. bunu izah edir. Deyir sonra peygamber olmayacak. Peyğəmbər olmayacaq. Əssalam. Peyğəmbər Allah s.ə.v. deyir ki, sonuncu peygamber odur. Ondan sonra peygamber gələ Gelse de koy qoy möcüzəsini Başka peygamberlerin Peyğəmbərlərin möcüzəsi kimi öz möcüzəsini göstərsin. Rasulullah s.ə.v-in ikinci xüsusiyyəti həmd olunan o şərəfli məqamdır. Məqam əl-məhmud. Azamdan sonra ki, dua edirsiniz, bilirsiniz mənasını, onu, o duanın mənası nədir? İşte əzəmətli duadır. Allahümme əti Muhammedin vəsilətə şilir vəl fadilətə. Allahım, o vas vəsilə vasitəni ona ver Sən Allahdan istəyirsən ver. Əgər indi hal-hazırda varsa, o vəsilə, vasitə, vasitə qoşmaq olarsa, niyə görə biz istəyirik ki, ver qiyamət günü? Nə üçün? Çünki indi o vasitəni eləmək olmaz. O vasitə qiyamət günü olacaq və qiyamət günü bu caiz olacaq. İndidən bunu istəyirik ki, Allahım, qiyamət günü onu səninlə öz aramızda vaxt təşir. Qiyamət günü caiz olacaq, bəli. O şəfayətçi olacaq. Allahla bizim aramızda vasitəsi. Allahdan bizim üçün şəfayətçi olacaq. Bizim bağışlanmağımızı Allahdan istəyəcək. Qiyamət günü olar. İndi isə yox. Qiyamət günü sağ olacaq. Görücü və e, diri olan şəxsdən biz vasitəsi olmağı istəyəcəyik. Amma indi dünyasını dəyişmiş insandan vasitəsi olmağı tələb etmək, istəmək haramdır. Vəl fadilətə, o fəzilət, Məhəmməd s.ə.v-in fəziləti, yəni ən fəzilətli insanlardan təbəət qılmaq. Görür ki, heç artıq bunların cəhənnəmə düşmə təhlükəsi var. Gəlirlər Adam əleyhissalamın yanına. Adam əleyhissalam deyir, nəfsi, nəfsi. Öz nəfsim haqqında düşünürəm. O boyda günah edilmişəm. O boyda səhv eləmişəm, zənnətdən qovulmuşam. Mən bilmirəm, Allah mənə bağışlayacaq yoxsa yox. Gəlirlər mühələ salamlayan mən. O da deyir, nəfsi, nəfsi. O boyda xəta edib. Oğlu üçün, müşrik oğlu üçün Allahdan bağışlanmaq istəyir. Gəlirlər İbrahim Aleyhisselamın yanına, o da deyir, nəfsi, nəfsi. Üç dəfə yalan danışır. Bilmir Allah bu yalanlara görə onu bağışlayacaq, yoxsa yox. Birinci yalan, deyəndə ki, mən xəstəyəm, sizinlə getmirəm o bayramı keçirməyə. İkinci yalan bütləri sındırır və deyəndə ki, bu böyük büt o bütləri sındırır. Və ikinci yalan zövcəsi Saranı zalim hökmdar almaq istədikdə əlindən deyir ki, bu mənim bacımdır. Hər üç yalanda onu heç qəsd edir, hikmət olur. Lakin yenə buna baxmayaraq, Peyğəmbərdir, Allahdan qorxur. Gəlirlər Musa Aleyhisselamın yanına da deyir, nəfsi, nəfsi, qipsini öldürdüyünə görə. Bir zərbə ilə qipsini öldürür, çox qüvvətli, çox qüvvətli Peyğəmbər olur. Və bəziləri onun bir zərbə ilə ölüm mələyinin gözünü çıxarmasını təəccüblənir, qəribə gəlir. Ölüm mələyi insan şəklində gəlmişdir. Durub onun gözünü çıxarması qəribə deyil. Əgər Allah tərəfindən, Peyğəmbər Fəsələm tərəfindən bu təsdiqlənmişsə, biz buna iman gətirdik. Necə nəcürlüyü barəsində isə düşünmür. Və gəlirlər İsa Aleyhisselamın yanına, o da deyir, nəfsi nəfsi, lakin hədisdə göstərilmir. İsa Aleyhisselam hansı səhvinə görə deyir, nəfsi nəfsi. Sonra gəlirlər Məhəmməd s.ə.v-in yanına. O gəlir Allahın hüzuruna, səzdə edir və Allah ona deməyində ki, qaldır başını, izin verdim sənə, istədiyini bağışlayacam, şəfayət olduğu, şəfayətli olduğun şəxsi bağışlayacam, o vaxta qədər səzdədə olur. Allah ona izin verir, başını qaldırır və istədiyinə şəfayətçi olur, Allah onu bağışlayır. Lakin şəfayət, insana şəfayət olunması üçün Quranda ayələr var və bu ayələr özündə nəyi istiva edir? İki şey, iki şərti özündə cəm edir. Birincisi, Allah o şəfayətdə olunan şəxsdən razı olmalıdır. İkincisi də şəfayət edəndən razı olmalıdır. Şəfayət edən Peyğəmbər s.ə.vədir. Bundan razıdır. 100% hadislərdən görünür şəfayət olunan və gərək Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinə belə yanaşıbsa, kökət sünnədir, eləməsən də olar. Əgər o sünnəni yerinə yetirməyib, necə ki, Quranda Allah s.ə.v görə gəlsiz Allah sözüsünü istəyir, Peyğəmbərin ardından gedin, Allah səsini seçsin. Əgər bu sünnəyə əməl etmişsə, ancaq fərz, fərz, fərzləri yerinə yetiribsə və günah işlər görürsə, günah işlər görməsəydi, yalnız fərzlərlə cənnətə düşmək ehtimalı böyük idi. Amma günah işlər görməsi cəhənnəmə düşmək ehtimalını çoxalır. Ona görə günah, onsuz da insan günah edəndir. <clears throat> Alimlər deyir ki, fərz namazından sonra bulunan sünnə o fərz namazını tamamlayır. Savabını tamamlayır. Ona görə çalışın, fərzdən sonra sünnələri yerinə yetirir. Fərz namazlarından, fərz ibadətlərindən sonra Allaha daha yaxın olan sünnə ibadətləridir. Üçüncü, Peyğəmbər s.ə.v-in həm insanlar, həm cinlər üçün göndərilməsidir. Cin <clears throat> surəsinin birinci, üçüncü ayələrini oxuyun. Çox mənalı ayələrdir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Allah s.ə.v əmridir. Qul uhiyə iləyyə. De ki, mənə vəhiy olundu. Şeylərin Peyğəmbər s.ə.v demir ki, de ki, yuxudan ayıldım. Mənə vergi verildi, nə bilim, kimsə axbaltarda gəldi mənə neysə di, neysə elədi, o ki, mənə vəhiy olundu. Kimsə qalxıb yuxudan və yaxud gəlib desə ki, mənə vəhiy olundu, göstər görək sənə nə vəhiy olundu, deyərik. Peyğəmbər s.ə.v deyəndə ki, mənə vəhiy olundu və göstərdi, göstərdiyindən də hamının təəccüblənməsi dəlil idi ki, həqiqətən bu Allah tərəfindən nazil olur. Bu cür kəlamı insan özündən qoşa bilməz. Düzəldə bilməz o cümlələri. Göstərin görüm o şəxslər ki, bir vergi verilib. Niyə verilib sənə? Hansı cümlələrdir? Gətir görək, savadlı cümlədir, savadsızdır, Allah tərəfindəndir, kim tərəfindəndir? Fikir verin, qayələrdə görmə deyir. Görənə hüstəmə nəfərə minə cin, bir dəstə cin bu Quranı dinlədikdən sonra görün nə deyir? Qalu innə səmi'nə Qur'anən acəbən. Biz əcaib bir qiraət, Quran eşitdik. Peyğəmbər s.ə.v-in oxuduğu onlar üçün qəribə gəlir. Qəribə kəlam deyir eşitdik. Belə şey eşitməmişdik. Bu dəlildir ki, cinlər daima qulaq atır. Kim harada nə danışır? Və bilirlər kim harada nə danışır. Lazım olanda da kiminsə sözünü gedib kiməsə tatdırır. Amma bu kəlam onlar üçün qəribə gəlir. Çünki bu insan kəlamı deyildir. Ona görə balıcan deyirlər ki, yəhdi ilə rüşdi. Həqiqətən bu kəlam doğru yola yönəldən bir kəlamdır. فَاَمَنَّ بِهِ وَلَنْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا اَحَدًا Biz ona iman getirdik. Ve hiç zaman bundan sonra Rabbimize şerif koşmayacağız. وَاَنَّ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا Hakikaten Allah'ın hürmeti, izzeti çok uzadır. Ve o özüne ne hayat yoldaşı ne de evlat getirmemiştir. Teşkil etmiş şerifi yoktur. Bazı ayelerde de görürsün. Diyor ya ma'feral insi vel cin. Müracaat gelir her işine. Ey insanlar da cinler. Falan şey edebilirsiniz edin. Falan şey edin. Ya ma'feral cin ve ins. Kişine de müracaat gelir. <clears throat> Hatta bir ayede Enam suresi 130. ayede diyor ya ma'feral cin vel ins. Elem ye'tikum rusulun minkum. Sizin özünüzden size elçiler gelmedi mi? Şu verin. Demeli Mehmet Aleyhisselam'ın baba onlara da elçiler gelirmiş. hər qövmə, necə ki insanlara. Amma Məhəmməd s.ə.v gəlib hər ikisinə umumən, hər iki yəni insanlara və cinlərə, hər ikisinə umumən Peyğəmbər gəlib. Deməli, bunun dini gətirdiyi din. Əvvəlkilərin dinlərini, şəriyyətlərini tamamlayan bir dindir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in xüsusiyyətlərindən ona Quranı, Quran-ı Kərimin verilməsi. Quran-ı Kərim digər kitablara bənzəmir kamil şəriyyətləri özündə ehtiva edən bir kitabdır. Və Quran-ı kərimin daxilində Fatihə surəsi var ki, bu Fatihə surəsi nə Tövratda, nə İncildə, nə Zəburda, nə də Quranın özündə bunun kimi bir surə var. Yox, Fatihə surəsi Quranın anası hesab olunur. Fatihə surəsini oxuduqda Aleykümselam. Fatihə surəsini oxuduqda Allah subhanətə alə görür nə deyir? hər dəfə dedikdə ki, hər dəfə bir ayəni dedikdə Allah sana nə isə deyir? Əlhəmdülillah Rabbil Ələmin, Rəfi, Allah sana deyir, məni həmd etdi. Ər-Rəhman Rəhim, məni uzaqdır. Məlik Yevmiddin yenə tərif etdi. İyyəkə nəbud və iyyəkə nəstəyin bu ortadır. Dördüncü ayə. Deyir, bax, indi qulum mənə müraciət edir, nə istəsə verəcəm? Sən başlayırsan istəməyə. Düz yola yönəl, qiymət verdiklərinin yoluna yönəl, Allah sana da deyir ki, istədiyini verdim sənə. Deməli, o ayələri başa düşməklə, başa düşərək oxuyanda həqiqətən Allah insanın gözünün qabağında, e, Allah insanın qarşısında hiss olmuş. Və o cür ibadət etdikdə, artıq sən imandan, yəni o möminlik dərəcəsindən keçirsən ehsana, möhsünlük dərəcəsinə. Möhsün o şəxsdir ki, Allahı sanki görürmüş kimi ibadət edir. Allah yüksək mərtəbədir. O mərtəbəni də Allah eləsin ki, hamıya qismət eləsin. O beşincisi, İsra və Mirat səfəridir. Məkkədən Mədinəyə, Mədinədən də Allahın dərgahına qalxmasıdır. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər s.ə.v-in çox xüsusiyyətləri, çox xüsusiyyətləri olub, bu əsasları idi, müəllif saydı. Bundan başqa Qurtubi deyir ki, onun başqa xüsusiyyətləri olub, məsələn, qiyam-ül-eyl, onun üçün vacib olur. Amma ümməti üçün nafilə, sünnə olur. Həmçinin zəkat, sədəqə, onun üçün də ailəsi üçün, əlbeyti üçün haramdır. Sədəqə, zəkat götürmür Peyğəmbər s.ə.v. Ailəsi də. Ancaq hədiyə götürür. Həmçinin orucu dalbadal neçə gün dalbadal tutmaq onun üçün caizdir. Üç gün ardı boyu yemədən içmədən oruç tutuldu. Sahabələr amma buna dözə bilmirdi. İstəyirdilə və sillər, amma görürlər ki, alınmır. Deyəsən ki, məsələn, bəzi qardaşlar səhər-səhər fikirləşir ki, durub yiyərəm, yatıb qalır, yiyir. Evdə yox, durub orucunu tutsun. Axşam gəlir yemək yeməyə, fikirləşir ki, biraz dincəlim, yiyərəm, yatır, səhər də yatır, ikinci gün qalxır, yox ki, dayana bilmir. Evdə yox, bu halda orucunu ata bilər. Sözde şekilde çözebilmez. Sözünü bilmesine. Buna çetin, alım çatır ki kimse böyle bir hala düşsün. Ama her, her şey olabilir. Kimse başına böyle bir iş gelse, sözde çarpı çözebilmez. Koyar uzun aklını. Aklın sonra bir gün gazasını tutar. Hepsinin Peygamber sallallahu sözünden sonra miras koymaması. Peygamberler özlerinden sonra miras koymuş. Koyduğu miras yalnız ilim. Səfədə mənəfdə Abu Hureyra radiyallahu anh gəlir bazara, qardaşlara, tacirlərə bir şey demək. Bir də ticarət səhv ediliş qazansın. Gedin məsələ, Peyğəmbərin mirası paylanır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada fikirləşirək, bu neçə illərdir müharibələrdə nə qənimətlər əldə edir. İndi bunun mirası paylanır. Amma görür, mallarını qatırlar məsələ. Şəhər görürlər, bir sahabi orada Quran öyrədir, bir orada hədis öyrədir, bir orada fikir öyrədir. Sözləşmən qayıtırlar da var. Yolda buraya rastlayırlar. Diler Rabbine sen Yusuf çıksın. Sahabeten hızlı bir hadis haber edeceksin. Senden bir hadis getirdiği. Kararsız var. Sözüne yalan danışma. Peygamberler özlerinden sonra miras koymuş. Koyduğu miras odur. Gördüğünüz. Fik, hadis, Kur'an, tevhid, ölümler. Ölüm koyup geliştirmişsin. Bunlar güzel miras olabilir. Selim hakkında inşallah kitap çıkada okuyarsınız, görersiniz ki hakikaten elimden güzel miras yoktur. Elimden güzel faydalı bir insan üçün tek bir şey yoxdur. Fərq emellerinden sonra Allah sənə sevimli olan en vacib insan üçün yerinə getirilməsi elm öyrənmək. Elm. İstənilən sahədə vacib deyil ki, ilim sahəsində müsahəsi olmasın. İstənilən sahədə faydalı elm öyrənmək fərqin sana vacibdir. Əgər o elm öyrənmirsən, ancaq ilim gətirsə, onunla üzr istəyirəm, kəlamada heç bir fərq olmur. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in 4-dən artıq qadın evlənməsi yalnız ona xasdır. Qadınların boşasaydı bizdən və o qadınların ərə getməsinin haram olması yalnız ona xasdır. Vəfat etdikdən sonra qadınların başqasına ərə getməsinin haram olması o da yalnız Peyğəmbər s.ə.v-ə xasdır. Nəyə qastında da biraz sizə məlumat verin. Bunun da inşallah bugünkü dərsi bitirək. Bakalım miras hakkında onu demek isterim ki miras bir defa olur. Peygamber sallallahu hayatında. Bir defa. Beyanla da ruh var. Ayık şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dergahına gelir. Terziler diyor ki yalnız ruhuna gelir. Terziler diyor kada gelir bunlar bu şeyler basıldı. Ama Sufiler diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bir defa orada bedenle gelir. Ve تشده صفة خيالا اللهم صل المجد فيها وعلى رسول الله خيال من هرس الشدة فلحمش فعلم شيطان غير الخيال اللي تعطى فارس informasyonu kapıda yeniden kaytarır. Sonra onları gören ve gören şey diğeri bir adam, diğeri bir insan, diğeri adı bir insandır. Ama insanlar akşamır. Murat Zahret'in ve i̇bn Kesir Rıfa yani bütün hadisleri hadis şeklinde yok. Hadisten çıkanı neticeni bunu okuyacağım. Sonra ise maraqlı hadisi okuyacağım. Dikkat edin kulakasın. Peygamber sallallahu aleyhi heyvandır. Məscidə gəlib baxır və həmən buraqı bağlayır məscidin daşını, daxil olub məsciddə namaz qılır, iki rəkət. Sonra Allahın dərgahına qalxır. Allahın dərgahına qal Allahın dərgahına qalxmağa mi'rac deyilir. Mi'rac mif'al kökündəndir. Mif'al də alətə deyilir. Alətə, məsələn, miftah fətəhə sözündən olan alətdir, asardır. Fətəhə asmaqdır, müftəh asardır. Aracı qalxmaqdır, mi'rac isə qaldıran vasitədir. Filəkan deyil, filəkana sürlən deyilir. Lakin bunu oxuduqda dərhal mənim yadıma, yəni şeytan vəsvəsi etdi ki, eskalatordur. Estağfurullah. Amma dərhal o fikirdən döndüm ki, belə şey fikirləşmək olmaz. Bunun keyfiyyətini fikirləşmək olmaz. Çünki tərifini gətirdi müəllif ki, təmirlə öz-özünə qalxan bir şeydir. Təmirdən olan, öz-özünə qalxan bir şeydir. Təmin bu lüğəsi mənadır. Həqiqi Peyğəmbər s.ə.v-in qalxdığı o meyrazın keyfiyyətini Allah bilir. Və yolda Peyğəmbər s.ə.v müəyyən Peyğəmbərlərlə rastlaşır. İndi bu hədistə son məlum olacaq hansı Peyğəmbərlərdir. Və gəlir Allah s.ə.v ilə vasitəsiz söhbət edir Allah Teala ona 50 rəkat namaz, 50 dəfə namaz qılmağı fərz buyurur. Sonra yavaş-yavaş beşə indirir. Lakin 50 namazın savabını yazır bununla. Yəni 5 rəkat biz 5 dəfə namaz qılırıqsa, 50 dəfə namazın savabı bizə yazılır. Bu Allahın rəhmətidir. 14 artıq bizə etdiyimiz əməlin əvəzini verir. Həmçinin əvvəlki dərslərdə müəmmalı qalmışdı ki, və mələklər beytül məmura daxil olur. Buradan çıxır, yoxsa çıxmır. Lakin bu hədisdə təsdiq olunur ki, mələklər daxil olur, ötmüşmür. Namaz qılır və çıxır, bir dəfə də ora qayıtır. Artıq bununla da təsdiqlənir ki, mələklər 70 min mələk hər gün evdə, gözü namırda Allah üçün namaz qılır. Bu hədisdə diqqətlə qulaq asın. Məlik ibn Sa'faya radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v Beytül Məqdisdən, e, Məkkədən Beytül Məqdisə Irak vasitəsilə getdi. Mərəzə getməmişdən əvvəl iki mələk gəlib onun qəlbini açır. Cənnətdən gətirilmiş su ilə yuyur Siz zəmzəm suyu deyir burada. Allah bilir. Qəlbini yuyur, təmiz, pak halda Rəbbinin huzuruna qalxır. Birinci səmaya gəlib çatdıqda oradakılar soruşur ki, kimdir? Deyir Cəbrail. Yanındakı kimdir? Məhəmməd. Ona göndəriləni qəbul edib, bəli. Quranda xoş gəlir, səfa gətirir. Bıraxırlar. Bu cür, bu minvalla o yedi səmanı keçir. Və birinci səmadaya Adəm Aleyhisselam rast gəlir. Adəm Aleyhisselama müraciət edir, deyir ki, salam olsun sənə, sənin oğlun və Peyğəmbərdən sözünü qəst edir. İkinci səmada İsa Aleyhisselamla Yahyəni Aleyhisselamı görür. Onlara da salam verir, lakin bu dəfə deyir, salam olsun sizə qardaşınızdan və Peyğəmbərdən. Üçüncü səmada Yusuf Aleyhisselamı, ona da həmən Sözdür müraciət edir, salam verir. Dördüncüdə İdris, beşincidə Harun, altıncıda Musa aleyhissalam. Musa aleyhissalamın yanından keçdikdə Musa aleyhissalam sevincindən ağlayır. Soruşur ki, nədir ağladan səni? Deyir ki, bu davanın ardıyla gedən və cənnətə daxil olan ümmət mənim ümmətimdən çox olacaq. Başqa hədisdə də gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.və göstərirlər, o peyğəmbərləri birinin yanında üç nəfər, birinin yanında bir nəfər, birinin yanında heç kəs olmur və birdən göstərirlər böyük bir toplum elə zənn edir ki, bu onun ümmətidir, deyir, yox. Bu e, Musa Aleyhisselamın ümmətidir. Sonra ondan da qat-qat böyük ümmət göstərilir, deyil, deyilir ki, bu sənin ümmətindir. Və bilirsiniz, cənnətdə 120 səhv olacaq, ondan 80 müsəlmanlar olacaq. Və ehtimal bizim cənnətə düşmək ehtimalı çox böyükdür. Ona zan atın ki, inşallah cənnətə düşək. Amma yahdilərin, nəsrəlilərin cənnətə düşmək ehtimalı çox azdır. 7-ci səmada İbrahim Aleyhisselamı görür, onu da salamlayır. Sonra gəlir Beytül Namurun yanına. Və orada deyir ki, gözümlə gördüm ki, 70 min mələk daxil olur, ibadət edir, çıxır və bir daha ora qayıtmır. Hər gün Sonra gəlir sidratul müntəhə. Ağazdır, keyfiyyətini Allah bilir. Yalnız bəzi vəsiləri Peyğəmbər s.ə.v-də saxtırıb ki, yarpaqları filin burada qulağı boyda və s. Allah bilir necə keyfiyyətli olur. Və orada Allah Teala ona 50 dəfə namaz qılmağı tənzim edir. Və baxın, 50 dəfə namaz Peyğəmbər s.ə.v dərhal qəbul edir. Arxaindir ki, özü və sahabiləri bunu yerinə yetirəcək. Arxaindir bunu. Amma Musa aleyhissalam qabaq görəndir. O bilir ki, onun başına nə işlər gəlir? Məhəmməd Alsələmin də başına işlər gələcək. İnsanın təbiəti belədir. Fitrət belədir insanlar. Çox, çox əməl eləmək istəmir. Bir az bir şey eləsin, çox qazansın. Deyir ki, qayət Rəbbinə yalvar ki, biraz azaqsın. Və Allah subhanətələ azalır, 5-5. Ta 5-ə qədər. 40-ə qədər azaldır və deyir ki, düşünür, deyir, mənim kəlamım dəyişilməzdir. 50 demişəm, 50-də də qalacaq. Lakin siz 5 edin, sizə bu rəhmətindir. 5 etməklə sizə həmən o verdiyin vədin savabını verirsən. 50 rəkət. Bu Allahın rəhmətidir. Hər bir əməldə belədir. Və e buna görə qiyamət günü öz birimizin üzü gəlməyəcək deyək ki, ya Rabbi, biz bunu elədik, sən mənə neysə vermədin. Belə etdi, onun əvəzini vermədi. Deyə bilməyəcək. Ona görə çalışın ki, Allah subhanət alə nə əmr edibsə, bacardığınız qədər Allahdan qorxub onu yerinə yetirək. Allah subhanət alə mən əminəm ki, hamını yaxşı tanıyır, qəlbləri oxuyur, bilir, hamının vəziyyətini yaxşı görür ki, kim hansı çətinlikdədir və bacardığı qədər Allaha necə yaxınlaşmağa çalışır. Allah subhanət alə bizi ona ixlasla ibadət edənlərdən etsin və bir daha yalvarıram Allaha ki, Allah bizi o peyğəmbərlərə oxşatsın, onların yolunu gedənlərdən etsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədə əllə iləhə illə ən əstəxvuruqa və atubu iləyik.